Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. ongi etorriak entzule, gure gaurko kantuz kantu saio abiatuko dugu orain, astero bezala ze ostiraletan izaten da itzordu, eta larun batetan errepika ere entzun daiteke, eta alabada gaur ba, diska berri bat deskubrituko dugu, diska berriko kantuak entzungo ditugu, eta gaur ba, gomidatu berezi bat izango dugu, maider zafalegirekin mintzatuko baikara kaixo egunon. Kaixo, egunon, danoi. Orain arte beti ere alaitzen ondoan ikusi izan zaitugu, eh? Alaitz bai. eta Maider bikote mitiko ura eta gaur ba, bakarkako lehen lan luzea, ez? Kaleratu zu zer modu Bai, hala da. Lehenengoa baita. Ba, oso oso gustora ilusio handi handiakin eta, bueno, nik uste ja baita ere adinontan ja ezberdin jendiala diala gauzak, ez? Mm -hmm. Ja mm-hmm. beste seguridade batekin, eh garbiago asko zezen nahi dezun, eta bueno, Nik uste nabarmenduko nukela, ilusio hondiak nahi naizela iten. Bai. Urte hauetan e, musikatik urrun zinen? Bai, erabat, erabat. Nik uste otoi alaitzeta maiderrola, ba, erabakin unian pixka bat jaortikan, ba, urruntzia eta inula horrela, muru handia handi bat jarri, eta, eta beste goera batzutan murgildu nintzen guztiz, ba, ama izan nintzen, eta orduan ikustu eta azken amar urte hauek ba, pasaditu dala, ola, pues, deituko nukeen burbulia hortan murgilduta era bat, ikasten, ikasten pila bat, mm. bai, nire buruatik eta... Baina musikak berriz ere deitu zaitu. Bai, bai. Ba bueno, ba urte guzti hauetan, egila da, e, duela iru urte esan baziaten guan hemen egon itzala sagorula. Ez da, ez da erotutare. Eta bueno, horregondu dia, bueno, dolu prozesu batzuk, tartian, eta man ba, azkenekoak, bueno, azken aurrena egila da, joe, ba, mona hiltzori antzegonian, justu bera hiltzen naizela, eta ni aurdu nengon bigarrenaz. Eta hori izan zen, muimentu oso handia. Eta gero ja, azkenarekin, ba, azken eriotzan prozesu batean, boixen, asinitzen konposatzen berriz, Eta egia da, atxuna hiltzen artez nintzela gai izan kantu hoi bajotzeko. Eta justu izan zen, hiltzan egun berian, e, hartu nun gitarra eta kantua jonun goitikan bera berriz. Mhm. Eta hor, hor izan zen nik ezakit, ba, lerketa moduko batola barruan, eta hor ez naiz gelditu. Mm -hmm. Ba, bola, esnatzen naiz goizeko irutan, lautan, komposatu eta komposatu. Horain dikere, bai. Ah, bai, bai. Mhm. Bai, uh -huh. bai. Eukidut horregila da temporadatxo batola, ba, lasaiago baino berriro damazkit egun batzu bega atope. Bai. bai. Gitarrakin? Gitarrarekin, bai. Uh -huh. Gitarrakin. Boixen, tortze zaizkin melodiak, tegia da, eote izela, goiza noiz iritsiko zai, edo beste lartzeut gitarra hola baixu, baixu, balko iratetzen eta klin, klin, klin, eta benga. Egia esan gozatzen hainaz. Bai. bai. bai. Ba, halaxe, diskara iritsi zara, eta mm -hmm. oraingoan baino ba ilkar, zigiluarekin eh, izeneko lana ez plazaratu duzu zuei eh, jarri diozu izenburu eh, diskari bai, bai, zuei zergatik bai jo bai izan izantzan hasi nintzenian pentsatzen ba, ba bueno ba eskerrak nori jarri ez ba oso tipikoa izaten da disketan jartzea ba eskerrak ez dakiz zeinei baki zeinei eta hortan hain nintzala sanu jo eske beharko nituzke Ba, horriak, horriak eta horriak, ez, eskerrak emateko. Azken finean, jo zorionekoa kontsideratzen naiz, ustet matxe dudan eta matxe nauten jende asko ditu dala onduan, eta orduan guztioi ez gain, ba, bueno, nik egunero eskertzen dut ere, ba, ez dakit, ba, ba entorrenean hor, endaian parke batean ikusitut, gereziak, gereziak dia, ez hemengoak, baina dena loretan eta joneretzat, bizitzako lako pari pila bat emateizkigu momentu askotan, ez? Gauza da mm. konturatzen gean, edo pasatzen gean, korrika eta presaka, Ez? Tordunik, momentu guzti hori ere ikasi dut eskertzen. Mm Ba, entzungo dugu, erritmoan sartuko gara iruditzen bazaizu. E, kantu ugari, sartu dituzu diskan amar orotara eta lehena hasiera eta amaiera deituriko kantua. Zer bai, kontatzen diguzu bai. Bueno, azkenian da maitasun histori bat, eta batzutan maitasun histori batzu badaude, asten dianetik handia ikuste itugunak, ba, bueno, amaiera eukiko dutela ez da. Eta gero ba, bor konpartitutuzun momentu guztioik, lastan guztioik, bukatzen danian zerbait, bapatian gelditzen zea ez dakizula zer egin guztioiekin ez, erabat galduta, olako momentu bateko kantu bada. eta amai Iera batera, orain jada ez dakit zeregin, jasotako musuta lastan 是。 Ba, Maider eh, Zabalegirekin ari gara gaurkoan solasean zuei izeneko lehen lana plazaratu berri baitu elkar zigiluarekin e, kontatu diguzu, en eh, ba, beharrak, barneko harrak ez ekarri zaituela ona, e, sortzeko prozesu horretan e, zabiltzara oraindik ere eta e, diskara iritsi zara, baina talde zere inguratu zara, e, Urbil Artola, Joseba Loñaz, Dani Benegas eta Carlos Arantzek, ez izan baititu inguruan aventura berri honetan. Bai, egia da, proiektua, bueno, pues, sortzen tasi nintzenean, asiera-asieran urbili deitu niola. Eta zanio, jo, ba, hau da bilkit buruan, eta tani egia da gauza bat buruan sartzen zaitenean, buah, juten ezela, hola, azeleratua, frast. Eta urbili komentatu nion, eta bueno, pues, bai ezkoa santzian urbilek, eta ordan biloka eginen pixkat lanean, Joseba Loinaz ere sartu zan, eta gero, urbilek esan zian, jo, ezagutzen dut motil bat, konposatzen duna, bueno, eta itzaintzian dani benegasi buruz. Eta ordan, poieki-poieki danirekin elanian hasi ginen, eta egia da, ba, azkenian moldaketa guztiak eta danik egin ditula. Ta pixka bat izan da, azkenian, e, boixen, baskotan ba, ni beharko nuken pertsono jonduan ni gai ez zen aiteko, beregan topatu dut. Ta mm -hmm. ezakit, bilengan, bueno, sortu da zerbat, ba, izugarria eta boi, konpenetratu dugu hain onondo, dala nei falta zaiten puska berak eukiko balu bezala. Mm Eta erritmo aldetik e, oinarria bazenuten moldaketak egin dituzue, e, pop e, erritmo horietara bai. nahi izan duzue. Bai, bueno, urbildu baino gehiago, azkenean ikustet izan dela, nik kantuak sortu itu pixkat, ja hildo hortatik orduan gero modu hortan jantzi ditugu ere. Mhm. bai. Kantu guztiak bai. e, dituzu? badaude e, irukantu kantu, bi danik egin ditu musikak, eta bat erdiban egin duguna, mhm. bai, mhm. bai. Eta letretan ere, e, gehienak nikindako letrak dia, baina bueno, jon, jon belokik adibidez aionan egin du, bale nor kontatuen dola, bani musika bat sortu nun, tegia da, aionan hiltzen aizenean, musika sortzeko gai izan nintzela, nion letrakin ezin nun, zan zerbait, eta orduan behin etorri zitzaidan jo, eta santzian maider behira, zein dudan, eta etorri zan letrarekin. Eta orduan, ba, bueno, bilak ustartu genitxun, eta hoxe datera zena. Mm. Ba, itxona bai, kantua entzungo iruditzen bazaizu. Osondo. Babesten, elkartzen, bizitzen Sua izabi, zara emekin You. hasari edu aitonari kantua entzun dugu, e, maiderren lehen e, bakarkako diskan aurkitu izango dugun pieza ederra, e, konstante batzuk badira diskan maitasuna, askatasuna? Ba, nik ustut, bo, nik ustut azkenean maitasuna ez ezakit, azkenean dela gauza asko muitzen gaituna ez, ezakit gauza bada burua, burua kontrolatu dezakegu, batzutan behintzat, beste askotan juten zaigu, Baina azkenean bihotza da gauza bat, bihotzak ez daka ez kulturaik, ez religioik, ez, ez generoik ez, hoi sentitzen dezu eta sentitzen bazu sentitu itezu. Ordan, hon dut, diskauntan, bon, niretzako motor bada maitasuna, nik maitasuna gauz askoren kiko, askoren sentitze dut ez, orduan, bai, maitasuna da bezala dolua dago ere asko, ez, mm. nik uste dut, bai dela gai bat azkenean, jaiotzen gean momentutik garbi duguna ez, ba, taupada bat martxan jartzen den bezala, taupada bat gelditzen da ez orduan. Nik uste dut, urte guzti hauetan bizitu prozesuekin prozesuekin, eh, e, ba, dolua erenetzako izan du dela fundamentala. Bai. Mm. Dolu txikiak ere askotan, ez? Akin nik uste dut, ama izaten zean ere, doluak bizitzen juten naiz seme bizirik egon, ikastola astendian dian momentua, nik dolu prozesu bat bezala bizitu dut. Ordu nor, bueno, ba, asko bizitu itu eta, Eta gero eraberian, bueno, badaude beste gai batzuk ere, ba, prostituzioan inguruan badaude, errefuxiatuen inguruan ere badaude gai batzuk. Eta, bueno, bai, pixka bat uste dut denetik dagola. Eta gero baitare badaude, e, ez dakit, badago musikal bat ere letraik ez daukana, baina, bueno, nik uste dut batzutan nik musikan e, naiz ikuste zineak dian letra batzuk daudela barneratuak ere. Mhm. Bai, bai, musikalki ere kontatzen baituzue. Bai. Baina alde baikortik beti. Bai, jonik, niko idago batez, lenguan batzuk sateziaten, jolin letra, letra batzu dia. Eta egia da, gian, letra batzuk oso, oso potentia dia ez, baina nik diskau eskuartian hartzen dudanean, jo, ikusten dut argitasun handiakin eta ez dut inun, inola ze ikusten zerbait, tristia edo negatibua bezala. Mhm. Nik, zakit, bizitu itudan, babai eriotzak, e, jo gaur egun begiratzei eta eske horren beste ikasi dut hoietatikan ikusten du dela argi hundiakin eta ta on azkenin prozesuetan gaina horregondu bazea murgilduta era bat argi hundiakin ikusten dut mm. ditut nik egoera asko eta hori transmititzen duzu nik uste baietz bai. bai. bai. Ba, entzungo dugu beste kantu bat, e, amaika gaien artean, e, orain arte gehien entzun dena, ez e, bideoklip bat zera ere eraman duzun e, kantua badaitz debekatu bai. konta eguzu, bai. nola izan den? Bai, bueno, hoi pixka bat izan zen, ba, bueno, azkenian irratitarako eta ba, beti eskatzei zute kanturen bat, eta jonik egia esan duda pila bat eukin itxun horren inguruan, <laughs> baina anekdota bada oso kuriosua da ni oso super superstiziosa naiz gauzekin. Eta izan zen, baina eman behar nunean kantua baiezkoa, goiz, goizian plast horrela begiratu nun eta frendez neukan iratza Eta kantu hau zan zazpigarrena. Eta zian goizeko zazpi eta zazpi minutu. Eta zan, tate, jazta, hau da kantua. Eta, ba, irun artin geunden dudan, eta plast, hola izan zen. Uh Da kantu bat, bueno, nei oso kantu baikorra iruitze zait, azkenean, azkenen bizitzontan danoi gertatzen zaigu, ez dakit, ez dugun arte lan perfektua, ez dugun arte famili perfektua, gure burua ez dugun arte ikusten, ba, kanonak markatzen duten bezala, ez? Ez dakit, ze estilismokin, edo ez dakit, ze gauzekin, ez dugula gure murua maitiatzen, ez? Eta azkenean, Azkenen ez dakindik urte guzti hauetan lanketa sakon bat indut barruan ta, eta kontuatu naz azkenean, ba, ni guan momentu hontan matxena zela pila bat, eta orduan, bueno, eske beste guztia sobran dagola ez. Mm. Eta hoi da beste gauz bat ikasi dudana, goizetan esnatzen aizenean, ez etxoiten kanpotik jasutzia mezuak, oize dizkain dezun edo ba, nola zauden, ez? Ni guan neburua izate jo, jo, maider, ze guapa zauden gaur edo, ze, bai, Ta azkenian bizitza hoixe da. Gu gurekin gustu eotia, ta gehongo gea bestiekin. Mhm. Ta da kantu hau. Azkenin lortu hitzazkegulan nahi duguna. Bai. Baitzen dugu. e, debekatua kantu entzun dugu eta gora, ziko dugu, e, bideoklipa ere ikus gai dagoela, interneten. Bai. Esperientzia politia? Oso politia, bai. oso oso politia, bai. bai. Nun, grabatu duzu, ondartzan ikusten zaitugu? Bai, ondartza, bai, bueno, azken, azken momentuko ideia bat izan zan, eta bai, bideoklipa izan nahi zan zian, bai, tujungo geha, zumaira, izugarrizko hotzakin, egon ginen sortzi ordu grabatzen, azkenian bukatu nuen e, galtza guztiak uretan sartuta, yeah. txamarra dana, bakarra justu grabatzeko kamarak urtanta bat zeukan ordun irudi niru guztioik aizi hartza juntzian. Baina oso esperientzi politia izan zen, oso graziosua ere, zertik, hola, goian zegoen jendia, eta ni bat patin, hola, ez ere agertzen nintzen gitarrakin, eta euritan, eta zango zuten, hau, o, oizakitu, itxasua dihoa suizidatzea begitarrakin, no? Parrengen <laughs> ba, un pila bat. Bai. Eta gero barneko irudiak hartu genitu nor arantzan, arantzan dagola hotel txotxiki bat, mhm. tegia da hotza hundia itezunez, ba behar genitula irudi batzuk, eta bueno, leku bat zoragarria. Buf, Bai? bai hasieran esan dugu ba alaitz teietxearekin eh, ez urtetan egon zinela bai. alaitz eta maider bikote gisa ba oso ezagunak izan zarete Euskal Herriaren itzuli egin duzu eta alaitz ere ondoan izan duzu ez bai du gabe. azkenian Azkenin ez dakitez, nik nahi izan dut, benetan nahi nuen jendiaz da inguratu, eta netzat alaitz azkenian, bai musikalki, baino musikaz aparte, Osea, dut lagun min-min-mina, orduan, eskemen ezintzun faltatu. Nik uste dut, gaur egun naizen parte bat ere alaitz, alaitzegati badela, ez? Mhm. Eta gaina diskan parte hartu du, eta larun bat ontan eman genduen kontzertu hoi lehenengo kontzertua, eta antxe izan zen ere, jotzen, ba, bai, ba, gabe. Eta bueno, izan zen oso momentu, buf! Etxean, politia. etxean jozen. Etxean, bai. etxean goxo-goxo, bai, oso-oso polita, buf! Lehen bai. aurkezpena izan zen duten aste burontan oi hartzunen. Hoixen, mhm. bai, bai. Eta bideari ekiteko, diote, oraingo ikusi ze beste hiru sortu edo baditu ze, e, ze bai. asmorekin bai. zabiltza, zuzeneko ibegira? Bueno, ba, egia da, e, bueno, oizela beste gauza bat, garbinun zuzenekoak nahi nitula eman, baino lasai, Eta, eta orduan, bueno, pues bai, e, ostira lontan dakat bilbon, ingo dugu la akustiko txiki bat, pixkata aurkezpen gisa, irukantu edo joko itugu. Loraldiaren baitan? Ez, ez, hortik aparte da pixka bat, elkarden da kantolatutako bai. histori bat. Uh Eta gero, maiatzaren zazpian, joko dugu arratsaldeko zazpitan, e, azpeitiko kultur, kul, San Agustin kulturgunean, eta maiatzaren amazazpian, okerrez banao, e, platere, un, platere Plateruenan. Plateru. Oixen. Ez zaiti jizatetzen. Durangor. Bai. <laughs> Oixen. Ba, oitzek jugu. Da beste batzuk haidi ateratzen da. Ondo. Mhm. Pozik. Formazio gisa talde gisa, eh, talde gonkor bat ez? Eh, sortu zehazkenean, eh, bide baten hasiera baita? Bai, bai. bataldian gaude urbilartola, gero dago Carlos Arantzegi baterian, berak ezin dunetan andoni egongo da, Gero, baxu jole bezala garbine da goza beltza, hau maixa eta bajista zen, mhm. eta gero gitarran egongo da gorka hurra, oi hartzungo artista handi bat, lutierra. Eta ingurukek sorpresan hartu zuten e, diska plazaratu zenuenean e, hor sorkuntza prozesu burruia hortan zinenean eh, behin e, zer nolako barrak jaso dituzu? Zain beste urte ez? E, Arritxuta. kanpo. Bai. Egia da, a ber, e, prozesu arzin etxian nere bikotia esaten zian, maidar, lasai, frenatu, frenatu zuaz, azeleratu eta esaten nion, ezka hola sentitzeut, hola sentitzeut, eta zan tapa, tapa, tapa. Eta gero behin egon dudanean ja, pues ja aterata eta bau jartzunen kontzertu eman ondoren, aina izena jasotzen eske, hain da politxa, bueno, ingon itxuzkela beste amar mila dieska. Mhm. Bai, oso mezu politxak ainaz jasotzen, goxuak, bai, oso, oso mezu sakonak ainaz jasotzen. Mm -hmm. Ta bai, horrek dit pixka bat, bueno, azkenin nik dieskau komposatzekunen etzat oso intimoa izan da, oso barneko lan bat izan da, Ta ikusten nahi naiz hori mezuei jendiari iristen nahi zaiola. Mm -hmm. Bai. Ba, segituko dugu zure diskako kantuen deskubritzen. Entzun ditugu hiru pieza, errandi guzu ere bai, ba, e, kale kantoian, ez? E, kantu ere politia litzakela entzutea. Bai. Kantuaren historia zein da? Bai, bueno, kantuak kantuak pixka bat itzaiten du e, prostituzioaren inguruan, mm eta egia da, Bueno, nik uste dut, e, ama izatiak niri irn indiala barruan ola krak moduko batez, eta azkenian kontura eraztia, ba zenbat eta zenbat emakume dauden azkenian, ba bai hemen edo bai kanpotik etorria diana, gehiena kanpotik etorritakoak izaten dialako, eta azkenin seme bengatik eske emango gendukela bizia, modu guzitara ez da, eta batzuk pos, lan batzutara behartuak sentitzen diala, ba, beraiek diru bat elarazteko, edo azkenean famili bat mantentzeko, edo beraiek, bueno, e, bizirauteko, ez? Mm -hmm. Entzun mentrik disa bai, entzuten da. Bai, bai. <laughs> Kantotan, Bai, joi, izugarria izan zen. Jola, ez dut aztuko inoiz, eh, azken kantua zelaian grabatzen hasi zen alaitz, eta justu ninengon estudioan beste aldian, eta izan zen lehenengo kantua grabatu zuna. Eta izan zen, karo, elkarren egon ginen alaitz eta bilok lehenengo aldiz, baduela, Ba, ba, pentsa, emeretzi urterekin. pues urte asko, asko, asko. <laughs> Eta orduan izan zen, hasi zen trekia jotzen, eta izan zen, bueno, hasi negarta, negarta, negar, buah! Oroitzapen mm, ugari, oso torre zaizkizu. Bai. penu oso politia gaina. Mm-hmm. Orduan, uah, bai, ikutxu bai, oso gazte zineten orduan, eta arrakasta hundia, ez, e, bildu zenuten, garai batean, e, basko ba, moitu zineten, denon e, bai. belarritara iritsi ziren zuen kantuak. Mm, bai. Nola ebizi izan zenuten garaiura? Bai, jo, azkenin bilok elkarrekin amala urtekin hasi ginen. Eta amala urtekin ja ez ginen gelditzen batea eta bestea. Eta gehoia lehenengo diskakin bai izan zan. Bai, nik uste, ba, inuzentzia hundiakin, bizitu gendula zertik ez genekin azkenin ez da diskoa grabatziare zertzan. Orduan juntzan poliki poiki dana sortzen, bueno, poiki, hor bapatian izan zan dana, Mion, oso sondo bizitu genuen. Nik uste, alaizta bile beti komentatzen dugu noi dela, ez alaizta maider garaiak, eske gogoratzen txugu laulako maitasunakin, nik uste, dela jaso genduna, eta gaur egune jasotzen duguna hoxe da. Mm Eta e, gaur egungo musika mundua edo nola ikusten duzu bai. nola egin duzu zure txokua Bueno, azken finean nik egia da ez nat ez dudala egin diskabola inungo pretensiokin azkenean indut zerbait neukalako kanporatzeko eta pixka bat behar hortatikan abiatuta indut ez. Orduan nire asmoa da behitu, jendiak gozatzen badu eta disfrutatzen badu kantu hauekin, nik sortzen disfrutatu dudan bezain beste, esken niretzat ja, ja beteta dago. Mhm. Eta bueno, egia da, lehenguan emezortzian eman gendu nien kontzertua ikusin unakin ba jendiai iristen zaiola, esken da terapia moduko bada, eta da azkenin kontzertu bakoitzan ni ustu iten naiz. Toi egia beste zertan ez dudala lortu. Eta orduan, bueno, eta musikalki gaur egun Euskal Herrian du, jo, talde, talde pila daudela, oso ona gaina, muimentua handia dagola, eta bueno, ba, da noski baietz. Mhm. bai. Eta datorrena datorrela. Bai, hoi da beste histori bat ikasi dudana. Azkenean bizitza hontan bitu. E, gaudeta ez gaude, segundu batian. Orduan bitu, guan hemen nago, zuekin, disfrutatzen nahi naiz, eta hoxe da ikasi dudana. Momentu mm. bako txar, disfrutatzen eta gozatzen. Mm-hmm. Eta kontzertu egi begira nola prestatu zarete? Bueno, ba, <laughs> nahiko komeria egeukitzen ensaiatzeko. Azkenian sei pertsona gaude taldean. Bai. E, Beste proiektuak ere ondoan ez da? Noski, bai. E, eh, gura sogea ere asko, e, beste lanak ditugu, e, taldeko batzuk mila historitan dabiltza. Orduan, bueno, pues, orgabiltzaen saiatzen, pues, aldugun moduan, bagian batzutan hiru gelditzen gea, botxak lantzeitugu bestiak, baino gozada bat. Mhm. <laughs> Oso ondo, netzada momentu enten. Sartzen naiz ensaiotara eta badirudi bost minutu izan diala eta igual lau bost ordu egon geha hort. Mhm. bai. Eta kontzertuetan diskako kantuak soilik eh, eskaintzen dituzu? Bai, diskakoak, adibidez emezortzian jogen dunean, diskakoak jogen itun, bi bersio jo genitun ere, e, Mikel Errazkinen kantu bat, mm -hmm. netzat oso oso kantu bere dena, ba, Mikelekin momentu oso goxua konpartitu genitun, duela urte batzuk utzi zigun, eta gero badago kantu bat ingelesa dena, eta hausartu naizena ere, e, baskin ez dakit nola deitu, <laughs> zertin nik ingelesez ez dakit, Baina, bueno, baude kantu batzu, bezakit ba, zertikan, e, bueno, zuriak ite ituzunak, tanik hau hola xein dut, Eta orduan bi hie jotze ditugu eta gero kantu berriak ebaia sortzen nahi naizenak, pues mm. zuzenetan aigea ere bai, jotzen. Eskintzen. Ba entzungo dugu beste kantu bat, esan diguzu ba segundu batean, ez? E, bai? Kantua ere politaritzak bai. erantzuteko. Bai, nei, netzat kantu hau oso beresia da. Kantu honek azkenean taupada baten taupada bat gelditzean inguruan hitz egiten du eta pixka bat bueno, e, da abortuen, abortuen gaia da. Mhm. Naiz eta hor zuzenki ez dune ematen, nik sortu nunin hortan pentsatuta inun. Eta dazkenean, bueno, badirudi e, pertsona bat ja bizitzan, ba, bueno, tripatik atera denean ez, erditze bat egon danean, nolapatx baimenoi badugula doluoi bizitzeko ez? Baina bizirik komilen artian egon da, tripatik kanpo, eta baino aborto bat izen denean ematen du, benga, ez da ezer pasa eta ia bizitza aurrea dihoa ez, dena oso hotza, hotza izaten da ez, eta orduan pixkat, ba, ba hortan txedi jo. pues oztasunoi bani kantu baten bidez, kanporatu nahi izan dut argitasun puntu batekin. dituzinena nena egin zizun izar txikia Argi bizizko urrezko dirdira Izar arteko ametxen estalpean Maitasun oatzeko batean besarkatzen zaitu Hemen ere besoen artean Segundu batean Bizitzak biren zuen zori gaitzaren ilunpean Nahi gabean Da ikusi da Zilarrezko belardietan Izarri dira birekin dieta Hazte siñe esto segundo ráás ra parari cabe zizun izar txikia Argi bizizko urrezko dirgira Izar arteko ametxen estalpean Maitasun oatzeko xo batean Zauden tokian besarkatzen zaitu Hemen ere besoen artean Zerbait gaizke ginen nuen Zigortu izan dut nere burua Baina norain badakit Lasai zaudela Izar txiki bat zara Gidira egiten duena Gauero kulunkatzen zaitu entzun duguna, ea burtuaren inguruan egin duzuna bai. segundu batean. Mm Ba, itzuli bat egin dugu, maider, e, diska entzutea gomidatuko dugu noski gure entzuleak, eta ez iparraldera, lapur dira, basen afarroa da siberura... Bai. goekin bat Izugarri. Bai? Izugarri, desiatzen. Bai, netzat gaina egia da, harnik urte asko pasaitute hemen ere, bai ustaritzen, bai endaian ere. Orduan, bueno, netzat da, leku hauek edena, pues, nire aurtzaruan magia beresi jauki dutela, ez? Mm -hmm. Orduan, ba, bai, desiatzen hau? Bai. bai. Eta esken atokiare begiratzen diozue, eh, zuen kontzertuek eh, behar dute leku berezi bat, edo musikaren erazteko edo ez baita, ezta, izan daiteke edo... Ba, bai. toki… Bai, nik uste dut, aberregia da nahiko diska intimoa dala, ez? E, ez da erromeri diska bat. Orduan, bai, bueno, nik uste dut azkenean edo zein lekutara iritsi leiken disko badala. Mhm. Disko goxo bada, baina, bueno, norberak segun nola bizidun, ni edo zein lekutan, bai. prest. Bai, bai. bai. Diskak elkar zigiloarekin azaratu dituzunez, ba, edozen saltoketan aurkitu al izango ditugu, e, zuekin harremanetan jartzeko, zuekin harremanetan sartzeko edo zuen berri izateko baduzue ba, mundu virtual hontan ez. Eh, bai. Lekurik, txokorik. Hoi da beste lekua inaizen euneratzen, buah. Bai, ba, webgune badago webikoitza, webikoitza, puntu, maidarzabalegi.com. Mhm. Eta hor dakat webgunea, eta hor agertzen dia kontzertuak, harremanak, pixka bat denetik. Facebookan ere bat nago, eta bueno, bai. bi aukera horiek hor daude. Bi aukera horiek, eta dia makalak, eh? Ez! Dute, eh, webune bat sortze gaur egun ere. Bueno, Badu. beitu, oida, oida gauza bat, e, diska guztiak ez dit burua usterik sortu. Izan da dana oso erraix jundan zerbait. Guan, ez dut aztuko egun noi, esan ziatena Facebooka eta webgunea sortu bernula, eta elkartu nintzen pues, batzuekin, oi sortzeko, Eta etxai buruko min batekin, eta sanun eske hau ezan eria. Mm. Ze esfuertzo inberri izan du nun, talare ez nun koskorrik bai. Uf, gorra itxezait nahi mundu hoi. Eta egunero kolana gaina biekatzen da? Bai, bai. Eguneratu behar baita, eta berda. Hoi da, mm -hmm. da. Oandik ikastaru hartu berra dakat, bai. eguneratzeko, bai. <laughs> horrutzikoet. Uf! Ba, ba. osongi, maider, ba, guztionekin geratzen gara, plazer bat izan da. Netzate bai, haundila. E, eta azken kantu bat entzungo dugu gure esaioren biribiltzeko, zuetani. zuetan ni. Primeran. Ba, esker. Zuei. Eki aldetik aizea Zerua argitxuko duen itxaropen behetea Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna.